Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Poštovani slušatelji Radio Marije, želimo vam mir i dobro u još jednoj emisiji Poziv u svijetu Evo i ovo je jedno lijepo mjesto, Šenštat, kako je bilo na početku e, u, ovoj, u ovom džinglu. A u današnjoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda e, s vama su e, Stjepan Lice i Krešo Belo, William Krešo Belo, moje ime je Anđa Slunski. A u današnjoj emisiji s vama ćemo podijeliti Franjevačke izvore i govorit ćemo o značenju Franjevačkih izvora. Ovom prilikom evo želim prvo reći da je u povodu 30. obljetnice postojanja Vijeća Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine e, u petak 25. siječnja u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu predstavljeno je hrvatsko izdanje Franjevačkih izvora a Evo o tome, to je e, jedan događaj, a drugi događaj koji se dogodio e, bio je također 25. i 26. siječnja. E, održano je zasjedanje Vijeća Franjevičkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom kojeg je proslavljena 30. obljetnica vijeća. Pa evo o ovim događajima i o značenju Franjevačkih izvora. Ja ponovo pozdravljam, dakle Stjepan Lice. Uh, je dobro. I Krešimir Belo. je dobro. E, na ovoj e, svetoj misi, dakle, kad u, prigodi jel, svečanog kada se održala e, svečano zasjedanje Vijeća Franjevačkih zajednica. To svečano misno slavlje e, bilo je u crkvi Svetog Franje na Kaptolu u koncelebraciji Franjevačkih provincijala a taj događaj je bio na blagdan obraćenja Svetog Pavla Apostola, dakle bio je petak 25. siječnja, a predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Evo, on je u homiliji upozorio na providonosnu podudarnost da se ova proslava održava na blagdan obraćenja svetog Pavla, te je usporedio Pavlovo i Franjeno obraćenje. I jedno i drugo obraćenje dogodilo se u žarkom susretu s Isusovom osobom. Obojica su velikodušno odgovorila na Kristov poziv i njemu su potpuno posvetili sav svoj život – dotle da je bilo moguće reći da meni je živjeti Krist i živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Obojica su mogla reći, ja na svom tijelu nosim biljege Isusove, rekao je kardinal istaknuvši kristocentričnost kao središnju oznaku Franjevačke teologije. Evo, e, u tom duhu, e, kako smo rekli na početku, E, nastao je, odnosno bilo je predstavljanje e, Franjevačkih izvora u dvorani Vijenac. Pa moderator e, ovog događaja bio je naš brat Stjepan Lice i evo mislim da je najpozvaniji da nam nešto kaže o tom. Pa ja bi se prvo pozvao na ovo nove riječi koje je rekao kardinal Josip Bozanić za vrijeme mise pod svojom propovjedi gdje je uputio e, našu pozornost, usmjerio našu pozornost na obraćenje Svetog Franje i obraćenje e, Svetog, Pava. Pavla. E, ja mislim da je središte svakoga kršćanina onda naravno i svakog Franjevca, njegov odnos prema Isusu. Dakle, nije moguće biti kršćanin, a ne prepoznati, ne odrediti svoj život u odnosu prema Isusu. E, tu je Sveti Pavao bio vrlo bogat svojim poticajima kojima je nadahnuo mnoge naraštaje kroz cijelu povijest crkve, jednako tako i Franjo od svoga vremena do danas ne prestaje nadahnjivati premda sa malo riječi, Franjo sa vrlo malo riječi to čini, a Pavao je to sa onim nizom od 15 eh, poslanica, on je nadahnuo kršćane svih vremena da krenu u tom smjeru. I kada ja gledam ove franjevačke izvore danas kojima se toliko radujem, eh, prisjećam se onoga silnoga događaja eh, prevoda Biblije na hrvatski jezik koji se dogodio prije 35 godina pod vodstvom Fra Bonaventure Dude i, akademika Jurija Kaštelana. E, dakle, ta riječ, susret sa tom živom Božjom riječi uistinu je nešto neizrecivo. E, neki stavljaju e, u relaciju Bibliju i ove franjevačke izvore kao svojevrsnu franjevačku Bibliju je moguće po mom svačanju toliko što su i jedno i drugo je skup knjiga zapravo, ali mislim da nije, Franji ne bi bilo drago da na jedan drugi način to stavljamo u relaciju. Jer Biblija, pogotovo Novi Zavjet, je nešto jedinstveno, koje je stožerno u svemu što se tiče života jednog kršćanina, jednog Franjevca. Pa ta poruka Svetoga Franje koja do nas dopire kroz e, Franjevačke izvore zapravo je usmjeravanje naše pozornosti na Božju riječ. E, krasno je vidjeti u ovim Franjevačkim izvorima koliko je ljudi našlo razloga pisati o Svetom Franju u ono vrijeme, o Svetoj Klari Dakle, mi imamo ovdje svjedočanstva o Svetom Franji, Svetoj Klaris iz različitih strana, s različitim razlozima pisane tekstove. E, tekstove različitog tipa, od recimo životopisnih do pjesničkih e, tekstova. I tu otkrivamo jedno bogatstvo gdje se možemo sami preispitati tko smo mi u odnosu na Isusa i tko smo mi u odnosu na Franju. Da. A evo, kako je bilo, e, Krešo, ovo predstavljanje Franjevačkih izvora i što su oni zapravo? U, u prvom e, dijelu, dakle, je govorio e, Fraperov Rebac, on je govorio o jednoj dinamici na izradi, na, zapravo na radu ovih Franjevačkih izvora. E, on je bio i svojedobno je bio i gost u ovoj jednoj od naših emisija. Uh, on je zapravo i glavni urednik. Ovako bilo je vrlo zgodno njegovo predstavljanje, odnosno taj jedan kratki govor. Pa da, e, ono što je Frapero zapravo vrlo e, intimno iznio, ja bih rekao sa velikim srcem, to je bio taj njegov doživljaj izdavanja E, franjevačkih izvora. E, Fonte Franciscani je naziv e, izvornika originala na talijanskom koji je dobiven na neki način kao zadatak 2008. godine od strane Vijeća Franjevačkih zajednica i zadatak je glasio objaviti Franjevačke izvore u Hrvatskoj. Ono što je važno napomenuti je to nije knjiga, to nije e, skupo skupo 2200 stranica ukoričenih između e, dvije korice, to su zaista izvori franjevaštva. Ono što je Stjepan lijepo spomenuo, to se radi o 52 dokumenta. Neki su samo pola stranice ili jedna stranica, neki su deseci i stotinjak stranica. Ali to su izvorni e, franjevački dokumenti koji su 800 godina nadahnjivali e, Franjevce e, i sve one koji su željeli e, slijediti stope Svetoga Franje ili koji su željeli pronaći što je to, koje je to srce kucalo u njemu da je ugradio toliko ljubavi, toliko duhovnosti u, u svoju braću, svoje sestre koji su izrasli iz tih koljevki Franjevaštva. Dakle, to je zapravo na neki način Frapero pokušao e, prikazati kao svoj, e, e, svoju uzbuđenost tim zadatkom koji je dobio. Ali i problematiku koja je pa, bila u tom razdoblju dok je nastajao taj zbornik. On je tu bio vrlo otvoren i vrlo iskren. Mi možemo samo zamisliti o čemu se tu radilo. Tu se zapravo radi o nizu dokumenata koji su djelomice na talijanskom, djelomice na latinskom, e, koji neki od njih nisu uopće ranije bili prevedeni e, na hrvatski jezik ili nisu bili uopće e, prilagođeni suvremenom hrvatskom jeziku, dakle trebalo ih je osuvremeniti. S druge strane, tu se radi o ogromnom lektorskom poslu. Na samom radu je bilo angažirano dvadesetak lektora koje je trebalo e, zapravo dogovoriti da oni i rade i da se to sve skupa kroz određene rokove i odradi i napravi, što je bio veliki izazov. E, možda bi u ovom trenutku trebalo spomenuti i naglasiti da e, su Franjevički izvori izašli u izdanju Vijeća Franjevačkih zajednica, ako to do sada još nije bilo jasno rečeno. Dakle, izdavač nakladnik je Vijeće Franjevačkih zajednica. za nakladnika odgovara E, e, Frej Sesar, e, uredničko vijeće je bio Rozo Brkić, Zvonimir Brusač, Antica Nada Čepulić, Tarzicija Čižmak, Marijan Karaula, Mirko Kemiveš, Augustin Kordić, Ivanka Mihaljević, Marinko Pejić, Miljenko Šteko i Pero Vrebac koji je ujedno i glavni urednik. Tehnički urednik je bio Marijan Karaula. Dakle, radi se samo u ovom dijelu o velikom broju ljudi koji su bili angažirani, koje je trebalo koordinirati i povesti u tu realizaciju. Evo, a o značenju Franjevačkih izvora, evo kako je Stjepan e, i govorio, e, dakle, za nas je najvrijednija Biblija u svakom slučaju ali evo koje je značenje Franjevačkih izvora, o njima je govorio Vramiljenko Šteko. Da, u tim Franjevačkim izvorima mi imamo s jedne strane spise Svetoga Franje i spise Svete Klare, a onda uz to se nadovezuju i e, životopisi i drugi tekstovi pisani o njima. E, mi smo treba na to isto možda podsjetiti, imali do sada objavljene pojedine dijelove ovih Franjevačkih izvora, odnosno pojedine knjige od ovih koje su sabrane sada u Franjevačke izvore, međutim to je bilo sve objavljivano negdje tijekom 70. i 80. godina prošlog stoljeća i to je uglavnom nedostupno. E, pa smo ih kopirali, pa Na vrlo pa različite načine smo se ovaj, domišljali kako ćemo doći do tih, tih tekstova i kako ćemo ih moći pročitati. E, biti Franjevac, a ne poznavati Franjevačke izvore, zapravo je nemoguće. E, prepoznati u ovoj razgranatosti Franjevačke obitelji danas one zajedničke korijene, ono što nas bitno i zajednički određuje i povezuje, to je, zato je potrebno u istinu ući u sadržaj Franjenog, poruke, franjenog života i onda u sadržaj poruke i života svih onih koji su slijedili Franju kroz vrijeme, pogotovo u onom početnom razdoblju. Tako da imati danas pred sobom te Franjevačke izvore znači krenuti na jedan put u prošlost, potražiti svoje mjesto u sadašnjosti i pogledati što i kako značenje to ima za budućnost. Jer identitet Franjevaštva je nešto što mora biti prepoznatljivo. To nije nekakva neka lirika kršćanska ili ne znam nešto. To je nešto zahtjevno. E, Sveti Franjo nije bio svetac pjesnik, on je bio svetac koji je u svemu što je bio njegov život živio svoj odnos prema Bogu i prema ljudima, prema svim bićima kao braći i sestrama. E, naći e, te Franjine e, poticaje, ta njegova polazišta i nastojati u skladu sa okolnostima našega vremena danas, našeg, naših društvenih okolnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, svuda zapravo gdje Hrvatska bratstva Franjevačka žive Dakle, tu naći ovaj, e, svoje mjesto, prepoznati svoje poslanje, to je ono što ja mislim e, ima svoje uporište i mora naći svoje izvorište u ovoj knjizi. Evo, odmorimo se, poštovani slušatelji, pa ćemo se vratiti ponovo Franjevačkim izvorima. Sve višnji, sve možni, gospodine, dobri, Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije, ni da ti sve to spominje ime. Dagen puti, Gospodine moi, sa svim stvorenima svojim, na pose s bratom, Gospodino suncem. Od niega nam dolazi dan, i svojim nas zrakam agrim, Čitaje sve višnji Tvoga božanskoga sjaja. Poštovani slušatelji, vraćamo se franjenim izvorima, odnosno Franjevačkim izvorima, bolje rečeno. E, prije nego što evo, krenemo nekako ili zaronimo u dubine ovih izvora, e, evo zamolila bi Krešu da nam kaže nešto o samoj strukturi tih izvora. Evo, e, na predstavljanju te strukture izvora govorila je sestra Ivanka Mihaljević, E, i ona je rekla kako je tu riječ o jednoj velikoj zbirci, dakle jednom blagu, ponajprije za Franjevačku obitelj, ali e, da je ta zbirka značajno obogaćenje i za teološku literaturu kao i za širi kulturalni krug ljudi. Da. E, ako je Stjepan to već napomenuo, izvori su zapravo svojevrsna Franjevačka Biblija. E, ne u smislu zamjene za, e, za Bibliju, nego po e, izvorima iz kojih dolaze, znači autentifikacija dokumenata, njihovo stavljanje u jednu cjelinu, u jedan kontekst i slaganje u, na kraju jednu knjigu. Tako da je cijela Franjevački izvori su se zapravo sastoje od tri cjeline govori e, dokumenti koji govore o Svetom Franji, o Svetoj Klari i papinski dokumenti koji govore i e, pravila e, za treći svjetovni red i samostanski red. Sabrani su spisi Svetog Franja Asiškoga, njegove, baš njegovi izvorni koji su, imaju atribut njega kao autora, hvale, molitve, pisma, pravila i opomene, diktirani spisi. E, uvrštena su čak i ona izgubljena ili pisma koja nisu do kraja e, sa sigurnošću pripisana samom Fretom, Svetom Franji. E, nadalje, ono što smo do sada uvijek e, tražili zaista po raznim knjigama, literaturama i izvorima, to su životopisi Svetog Franje. Možemo na jednom mjestu sada pronaći Eh, od one prve eh, ako se može smatrati životopisom, to je okružnica brata Ilija o premenuću Svetog Franje, eh, koja se i čita u Franjevačkim crkvama kada, kada je obred preminuća Svetog Franje. Zatim prvo životopis Svetog Franje Toma Čelanskoga, životopis za uporabu u koru, ritmički časoslov Svetog Franje i tako dalje. Tu su i one koje su nama jako dobro poznati, legenda Trojice drugova, e, Astiški zbornik ili Peruđinska legenda, e, knjiga Pohvala, e, Ogledalo savršenstva, Zgode Blaženog Franje i njegovih drugova i ona koja je, vjerujem, najpoznatija, to su Cvjetići Svetog Franje. E, nadalje imamo svjedočanstvo o Svetom Franji. E, slijede papinski dokumenti koji govore na koji način i koji svjedoče zapravo na koji način su e, pape i crkva prihvaćala Svetog Franju i na koji način ga je e, e, neću reći promovirala, na koji način ga je podržavala i Franjevački pokret samim time. Zatim slijede spisi Svete Klare, to su njena pisma, pravilo oporuka i sam blagoslov Svete Klare. Životopisi, E, legenda svete Klare Aziške u stihu, bula proglašenja Klare svetom i e, razni dokumenti koji govore o svetoj Klari, e, pismo Hugolina svetoj Klari, povlastica siromaštva, poznato pismo Janje Asiške, njezinoj sestri Klari. Jedan vrlo interesantni dokument o kojem vjerojatno bi naš brat Stjepan kao pravnik mogao više govoriti, to je punomoć dana o Portulu, jedno pismo, jedan dokument koji opunomoćuje e, u jednoj pravnoj situaciji, u jednoj nekretnini, <laughs> što bi se reklo. I zatim slijede e, interesantni e, tekstovi koji se tiču upravo nas e, Franjevača, tre, Franjevaca trećoredaca. To su zakonodavni tekstovi reda braće i sestara od pokore. spomenica o načinu života ili staro pravilo E, pravili način života braća od, e, i sestara reda od pokore, e, kasnija pravila trećeg svjetovnog reda svetog Franje, pa pravilo trećeg samostanskog reda svetog Franje i tako dalje. Dakle, već iz ovog nepotpunog samo popisa kojega sam pokušao reproducirati se vidi obim materijala i onoga što se nalazi u samoj knjizi. E, Postoje neke zanimljivosti ili originalnosti ovog izdanja koje su specifične baš za hrvatsko izdanje, a to su prvenstveno 14 e, redaka prvog pisma vjernicima Svetog Franje na glagoljici, što nema ni u jednom drugom izdanju. E, postoji jedini srednjovjekovni manuskript iz Voltere koji donosi taj Franjin tekst, e, Ivančićev zbornik s početka 15. stoljeća je drugi manuskript koji sadrži dio tog pisma na hrvatskom jeziku. Ali ovo je dakle baš za nas vrlo značajno na glagoljici. E, druga posebnost e, koju možemo odmah e, isto podvući cijele, cijelih izvora je kompleksnog tekstova koji obuhvaćaju sva tri reda Franjevačke obitelji i koji predstavljaju zaokruženu cjelinu. Dakle, za nekoga e, tko prolazi kroz e, franjevačke izvore ovako objedinjene u jednoj knjizi, e, postoji mogućnost da on zaista osjeti duh. Ako razmislimo samo o tome što znači riječ izvori. Izvori su iz, iz zemlje kad izvire nabojana voda koju više majka zemlja ne može zadržati, ona probija van, sebi krči put, osvježava nas, e, e, prepoznajemo u njoj e, Božji dar, život, to sve zapravo provjere na neki način iz tih franjevačkih izvora kroz te dokumente, prve rečenice, prve misli, molitve, sve ono što je sadržano u, u, Franjinom izričaju ili Svete Klare. I na kraju, ono što isto možemo u ovom trenutku spomenuti govoreći o E, samoj knjizi je e, plan za digitalno izdanje Franjevačkih izvora koje e, bi se pojavilo u obliku ili mrežne stranice na webu putem interneta ili u, u vidu određenog elektroničkog zapisa koji bi se onda mogao čitati na računalu, prijenosnim računalima, pametnim uređajima i tako dalje. Što bi bio na neki način jedinstveni e, prikaz e, e, franjenih izvora, franjačkih izvora u svijetu. Evo, recimo da je to ovako možda najkraće govoreći o samoj strukturi knjige, odnosno ovih dokumenata. Evo u zadnjem dijelu predstavljanja kada je govorio Fra Brusač, prezvonimir Brusač, Dakle, on je i nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda. E, on je e, svoje predstavljanje podijelio u tri dijela i o svakom je nešto rekao. E, prvi dio je rekao važnost koju ovi, ovi Franjevački izvori koju imaju samim svojim postojanjem. E, drugo, važnost za Franjevačke zajednice i treće je važnost za društva i kulture u kojima žive. E, time je on e, želio nekako reći i zapravo je želio reći te naglasiti zapravo tri aspekta važnosti Franjevačkih izvora danas u ovom času za ovaj naraštaj. Da, nekim aspektima te važnosti već smo govorili, ali u svakom slučaju ono što treba ponoviti i što treba posebno kazati, e, Franjevački izvori upućeni su cijeloj Franjevačkoj obitelji. Iz tih Franjevačkih izvora isčitava se Franjevačka karizma koja je zajednička za cijelu Franjevačku obitelj, premda se ostvaruje na različit način s obzirom na tri reda. Na prvi red e, Franjevce, svećenike i braću njihovu, zatim na e, drugi red Klarise i treći Franjevački svjetovni red. E, svaki od tih redova ima istovjetnu franjevačku karizmu, dakle nisu to različite franjevačke karizme, samo se ostvaruju na različite načine u konkretnim okolnostima. E, naravno da tu trebamo iščitavati i naše Franjevačko poslanje, ne samo u kontekstu naših užih sredina, naše domovine ili naših domovina, tako bi bilo možda bolje reći, s obzirom i na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvatsku, ali onda bi trebalo isto tako vidjeti što to ta Franjevačka obitelj znači na razini svijeta, na razini svih duhovnih e, potreba u svijetu sa svih duhov izazova s kojima se svijet suočava u različitim dijelovima od zemalja gdje ima previše bogatstva i reći ću možda ne toliko duhovnosti do zemalja u kojima je duhovnost ugrožena baš time što je egzistencijalno ugrožen svijet ljudi koji tamo žive i sada kako će se naći tu Franjevački odgovor na konkretnosti e, onoga s čim se u svijetu suočavamo. Isto tako jasno ovaj, postavlja se pitanje kako će Franjevac, Franjevci sa svojom duhovnošću oplemeniti ili pridonijeti plemenitosti kultura sredina u kojima žive i taj, tu kulturu učiniti, a ja bih rekao ljudskijom, bratskijom, evanđelskijom. Dakle, ta odgovornost za e, franjevačku karizmu, za franjevačko ozračje u svijetu nije nešto što je e, usmjereno na nas same. E, dakle, mi smo odgovorni za svijet. E, franjevci su poslani svijetu. Franjevci su u službi crkve, u službi crkve u crkvi i u svijetu to mislim da trebamo imati e, stalno na pameti. E, ja vjerujem da se sve svodi na to da nas Franjo ovdje uči kako biti brat, kako biti sestra i još prije kako čuti i poslušati Isusa, kako ga je on čuo, cijeli život slušao i trudio se u svemu što je živio i poslušati ga a mi poslušajmo jednu pjesmu, poštovani slušatelji, da se malo odmorimo. moga života Kroz vida vječno im dovodim goste da svijetu rečem Što je ljepota Evo, poštovani slušatelji, vraćamo se uh, ovim franjevačkim izvorima evo koji su tu za sada, za danas, za nas. 40 e, godina je e, zapravo prošlo od kad su objavljeni ovi prvi Franjevač, e, prvi, jel, negdje u Italiji, jel tako? Da, to je, Franjevački izvori su nastajali kroz e, duže vrijeme i proživjeli su, dakle, doživjeli su različite redakcije. Ovo je jedna od tih redakcija koja je dospjela do nas, e, možda na neki način necjelovita, ali s druge strane ima e, dijelove koji nisu e, uklopljeni u cijeli niz e, drugih e, izdanja. Tako da kako su otkrivani ti franjevački izvori, kako su kako se to kaže, kritički proanalizirani i vrednovani, onda prezentirani, tako su se ti Franjevački izvori u različitim redakcijama nudili javnosti i to, to, ja mislim da to i u buduće će još trajati da ćemo imati moguće nekog dana još za naših života i neke obuhvatnije franjevačke izvore. Da, ono što možda možemo napomenuti je da e, kad se govori o sadašnjem obliku franjevačkih izvora, e, želja i cilj e, izdavača i urednika je da to na neki način postane e, polazište za stvaranje franjevačkog leksikona u Hrvatskoj. E, sami Franjevački izvori kao knjiga u ovom trenutku sadržavaju određeni indeks i pojmovnik koji je savršen koliko toliko e, problematika vremena u kojem se to e, trebalo složiti, napraviti i tako dalje. I vjerojatno će tu upravo taj leksikon biti jedan od ciljeva koji će se htjeti realizirati u narednim godinama. Pa evo možda je zgodno tu spomenuti i da može poslužiti evo, za rad u odgoju i trajnoj formaciji jedno kazalo najvažnijih franjevačkih pojmova. Evo kao što su na primjer boravišta, brat, braća, crkva, Franjo, jednostavnost, Klara, Klarise, milostinja, mir nasljedovanje, pokora, poniznost, poslušnost i tako dalje. Dakle, o svakom ovom toliko se može, toliko je, sama riječ je bremenita evo, i za promišljanje. Da, upravo, upravo za e, učitelje formacija e, to postoje, ja mislim, e, ključni alat, e, ključno izdanje koje im treba pomoći da prenesu e, Franjenu poruku novacima, svojim đacima. Da, evo, nadam se da ćemo se kroz sve ovo e, bolje upoznavati, a možda da sada na neki način i poštovani slušatelji s vama podijelimo dijeliće evo, male ulomke iz Franjevačkih izvora. Da, možda bi bilo tu stvarno dobro reći jednu stvar, dakle, ova knjiga postoji zato da se čita, ne da budemo sretni što postoji, naravno da je lijepo što postoji, ali smisao toga da se čita. E, mi imamo na hrvatskom jeziku u istinu obilje franjevačke literature i bilo bi vrlo korisno da svi koji se prepoznaju Franjevcima, koji se prepoznaju Franjevačkom duhu, bilo bi dobro da svi oni čitaju, upoznaju te knjige, e, pa ja vjerujem da ima knjiga koje će bi im i pomogle da bolje razumiju ove franjevačke izvore, dakle jedan pristup tim franjevačkim izvorima, jer možda je njihov jezik, stil kojim su pisani ovi franjevački izvori malo e, odmaknut od stila govora našeg vremena. Pa je korisno da se stvori jedan senzibilitet prema tom načinu izričaja. E, mene od kada je su i franjevački izvori objavljeni, posebno, a reći ću, zanosi ogledalo savršenstva. E, to je jedna od knjiga sabranih ove Franjevačke izvore, e, gdje na posebno lijep način se govori, a i drugdje naravno, o porcijunkuli, o crkvici e, Marije Anđeoske, meni najdraže mjesto na svijetu. A tu ima i jedna prekrasna crtica E, gdje Franjo e, govori braći e, kako izgleda savršeni ili dobar manji brat. Dakle, on evo u jednom ulomku, sad da se ne izgubim, evo tu piše kako treba izgledati jedan savršeni brat. Preblaženi otac preobrazivši na neki način braću u svece po žalkoj ljubavi i gorućoj revnosti koju imao prema njihovu savršenstvu, često je u sebi razmišljao o tome koja bi svojstva i vrline morale resiti dobroga manjeg brata. Pa govoraše kako bi bio dobar onaj manji brat koji bi imao život i svojstva ove svete braće, savršenu vjeru i ljubav prema siromaštvu brata Bernarda, jednostavnost i čistoću brata Leona, čija je čistoća u istinu bila veoma sveta, uljudnost brata Anđela, prvog viteza koji je došao u red i koga je krasila svaka uljudnost i dobrota, uljudno ponašanje i prirodnu osjećajnost brata Masea s njegovom lijepom i pobožnom riječitoštu, uzvišen duh kontemplacije koje je brate Gidije imao do najvišeg savršenstva, kreposnu i postojanu molitvu brata Rufina, koji se bez prekida uvijek molio, i kad je spavao ili što god radio, njegov je duh uvijek bio s gospodinom. Strpljivost brata Junipera, koji je došao do savršena stanja strpljivosti, zbog savršene istine o vlastitoj nevrijednosti koju je imao uvijek u vidu i najveće želje da nasljeduje Krista na križnom putu, tjelesnu i duhovnu snagu brata Ivana od pohvala, koji ono vrijeme tjelesnom snagom nadvisivao sve ljude, ljubav brata Ruđera, čiji je sav život i ponašanje bio sadržan u revnosti oko ljubavi, brižljivost brata Lucida, koja je bila najveća moguća, pa nije htio ni mjesec dana boraviti u istom obitavališta, obitavalištu, nego kad mu se počelo sviđati u nekom obitavalištu, odmah bi odlazio odande i govorio naše boravište nije ovdje, nego na nebu. Jasno je iz ovoga da dobar manji brat ili dobra manja sestra smo samo svi zajedno i prema tome iz ovoga proizlazi jedna ta jedna upućenost jednih na druge i da se prepoznamo u našoj, našim različitostima i da se u tim različitostima obogatimo i na taj način idemo u susret svijetu. A Mislim da i Krešo ima jedan vrlo lijepi odlomak, jedan vrlo vrijedan odlomak koji bi bilo dobro da naši slušatelji čuju. A njega ćemo čuti e, pred kraj same naše emisije. E, sada se samo kratko odmorimo. Još i danas pamtim onaj tren Kad si moje ime zazvao Te noći do zvijezde su sjale Ja sam se u duhu rodio Franjo idi obnovi moju crkvu I sad glasno zvone riječi te Otad idem stopama tvojim Sigurnom rukom vodiš me i znam da cijeli svijet je moj novi dom Al pa hrabro idem dok tebe slavim dušom svoj dan Jer si moju dušu dirnuo Instrument tvog samira I želim uvijek ostat to A sve te rane koje meni si dao Nek svaka od njih izvor postane Za sve ljude što ljubavi traže Da svatko od njih te i molim da svi jedno postanu vjerni ho. poštovani slušatelji, dijelimo s vama ulomke Franjevačkih izvora. E, prvo je e, izrekao nešto e, iz njih s nama podijelio Stjepan Lice, a sada će Krešo Belo. Pa kad smo govorili o aktualnosti Franjevaca i koliko oni trebaju zapravo svoje Franjevaštvo živjeti u svijetu i svjedočiti ga u svijetu, pročitat ću jedan E, kratki ulomak e, o tome kako je Sveti Franjo propovijeda u Bolonji. Iste godine, to jest 1222. na dan Bogorodičina uznesenja, kad sam bio na studiju u Bolonji, vidio sam Svetoga Franju kako propovjeda na trgu ispred javne palače gdje se skupio gotovo cijeli grad. Početak pak njegova govora bio je Anđeli, ljudi, demoni. O ovim trima racionalnim duhovnim bićima izlagao je tako dobro i jasno da su se mnogi prisutni učeni ljudi nemalo divili govoru neuka čovjeka. On se pak nije držao propovjedničkog stila, nego je govorio više kao govornik u skupštini. Doista, sav sadržaj njegovih riječi smjereo je na dokidanje neprijateljstava i obnavljanje ugovora o miru. Habit mu bijaše zamazan, Osobnost prezira vrijedna, a lice neugledno. No Bog je njegovim riječima dao toliku djelotvornost da su se razgovoru o miru vratili mnogi tribusi plemića među kojima bijaše bjesnio žestoki bijes starih neprijateljstava uz prolijevanje silne krvi. Toliko je bilo veliko poštovanje i pobožnost ljudi prema njemu da su muškarci i žene na njega hrpemice nastatali silno nastojeći dotaći se njegova skuta ili otrnuti nešto od njegovih dronjaka. A sada slijedi nagradno pitanje, tko je autor ovoga teksta? I sad slijedi jedno iznenađenje. Autor ovog teksta je Spličanin po imenu Toma. E, pa evo koristim i priliku da čestitam svim Tomama, Tomicama, Tomislavima današnji dan i imendan E, a ovaj splitski arhidžakon i kasniji biskup splitski bio je student u Bolonji i očevidac onoga o čemu je ovdje kratko napisao. Ja bih samo dodao svoj osobni komentar e, iz ovog kratkog opisa. Što je Franjo propovjedao? Kako je propovjedao? I kako je želio i na koji način dokinuti neprijateljstva? Mislim da u današnje vrijeme i u današnjim razgovorima i diskusijama možemo jako puno toga naučiti. A svi Franjevci posebno bi trebali iz ovoga izvući zaključak da trebaju djelovati u svijetu, ali kako i na koji način doprinositi ukidanju neprijateljstava i dijaloga koji vrlo često e, kreću prema neprijateljstvima. Kako Stjepane, evo. pa mislim da odgovor je uvijek jednostavan, iako ovaj, onda ispadne ovaj, prezahtjevan. Odgovor je uvijek evanđelje, odgovor je uvijek u drugome vidjet brata, u drugome vidjet sestru, e, ne pristat ni na kakve zidove. Franjo nikada u svom životu nije pristao ni na kakve zidove. Ono što je recimo u Franjenom životu zanimljivo, on je ovo propovjedao u Bolonji ali on je isto tako dolazio propovijedat u Peruđu, u onu istu Peruđu e, koju je napadao kao mladić sa asiškom vojskom. I tamo su ga slušali. Zamislite, slušati svoga neprijatelja koji te poziva na obraćenje na evanđelski život. Franjo imao toliko snage, toliko je bila snaga njegova obraćenja da je on bio uvjerljiv i prihvatljiv onima koji su mu do prije nekog vremena stajali nasuprot. Pa kada čovjek ne pristane na to da doživljava nekoga sebi nasuprot, nego da ga doživljava jednostavno kao svog brata, onda počinje novi svijet. Pa evo, ne čini li vam se da se to nekako događa i kod nas u Hrvatskoj? Upravo ovo o čemu si govorio. Dao Bog. <laughs> I mi mu pripomogli u tome. da. E, evo, poštovani slušatelji, mi privodimo našu emisiju kraju, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. S vama su danas bili Stjepan Lice, e, Krešo Belo i Anđa Slunski. A e, evo, do slušanja za mjesec dana. Mir i dobro. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.